12. nodaļa Pītera pirmā kauja Kamēr pundurs un baltā ragana tā runāja, tālu, tālu no viņiem gāja bebri un bērni, nu jau kuro stundu jusdamies kā pasakā. Viņi sen bija novilkuši kažoks un pat pārstājuši cit citam sacīt, paskaties, zīvju dzenītis, vai lūk pulkstenītis, vai kas tik jauki smaržo, vai paklausies, kā dzied strasts. Viņi klusēdami baudīja šo svētlaimi, iedami te pa saules pielījušiem siltiem meža klajumiem, te pa saules pielī... Tur... Viņi klusēdami baudīja šo svētlaimi, iedami te pa saules pielījušiem siltiem meža klajumiem, te turoties krūmāju vēsajā ēnā, Te atkal pāri plašajiem zaļiem sūnu paklājiem, kur augstu virs galvām platus lapu vainagus pletas laidās gobas. Te cauri ziedošu, koriņš un paērkšķu biezoknim, kur gaisā virmoja nomācoši salts aromāts. Viņa bija tik pārsteigta kaidumuns redzēdama, ka acu priekšā ziema atkāpjas un pāris stundu laikā aizrit mēneši no janvāra līdz maijam. Viņa taču nezināja, Raganai gan tas bija skaidrs, ka tā tam jānotiek, ja Nārnijā atgriezies aslans, bet visi zināja, ka nebeidzamo ziemu uzturēja viņas burju vara, un ja jau sācies pavasars, tad kaut kas nav īsti kārtībā ar raganas burvestībām. Bērni saprata, ka tādā atkusnī ragana nevarēs braukt ar kamanām, tāpēc viņi vairs nesteidzās, biežāk apstājās un ilgāk atpūtās. Visi, protams, jau jutās noguruši, bet nebija pārguruši. Viņi tikai gāja lēni, sapņēni un baudīja mieru kā novakarē, kad diena pavadīta svaigā gaisā. Sjūzenai nedaudz sāpēja nobērstais papēdis. Lielā upe bija palikusi pa kreisi aizmugurē. Lai nokļūtu līdz akmens galdam, vajadzēja pagriezties uz dienvidiem, tas ir vairāk pa labi. Un ja arī nevajadzētu mainīt virzienu, viņi tik un tā nevarētu iet pa iepriekšējo ceļu. Taciņai, pa kuru bērni bija gājuši, jau skalojās pāri ūdens. Upe bija pārplūdusi, brīnišķīga, dzeltena dārdoša straume gāzās starp abiem krastiem. Saula laidās uz rietu, kļūdam arvien sārtāk. Ēnas izstiepās, un siedi sāka domāt, vai nav pienācis laiks aizvērties. Nu vairs nav tālu, sacīja misters Bebrs un kāpa kalnā, kas bija apaudzis ar biezu, atsperīgu sūnu. Tik purvīgi sajūta noguršām kājām un slaidiem retiem augošiem kokiem. Pēc tik garas dienas kāpšana kalnā bija grūti, un viņa els un pūt. Lūsija sāk šaubīties, vai sasniegs kalna kori, vēlreiz neatpūtusies, bet nu viņi jau bija galā. Ai, kāds tur pavērās skats! Viņi stāvēja zaļā klajumā kalna virsotnē, no kuras lejup uz visām pusēm pletās mešs, tikai tieši pretī, uz austrumiem kaut kas mirdzēja un laistījās. Tas tik ir ko vērts, nočukstēja Pīters, pagriezdamies pret Sjūzenu. Jūra! Pašā kalna korē vidū atradās akmens galds. Tā bija milzīga, drūma pelēkakmens plātne, kas balstījās uz četriem garaniem akmeņiem. Galds izskatījās ļoti sens, tajā bija iecirstas dīvainas līnijas un figūras, kas iespējams bija kādas nezināmas valodas burti. Skatoties uz šīm zīmēm, pārņēma neaprakstāms izjūtas. Tad viņi ieraudzīja klajuma malā uzceltu telti. Cik tā bija brīnišķīga, sevišķi tagad, kad uz to krita rietošas saules stari, zeltaina zīda audums, koši sārtas auklas un ziloņa kaula mietiņa, un augstu, kārts galā vieglajā vējā, kas no tālās jūras pūta viņiem sejā plandījās karoks, kurā bija attēlots pakaļkājās izslējies sarkans lauva. Pēkšņi pa labi atskanēja mūzika, un pagriezušies viņi ieraudzīja to, kura dēļ bija šurp nākuši – Ap aslanu bija sastājušies dīvaini radījumi, un viņš stāvēja to vidū. Tur bija koku gari un avotu gari, driādas un najādas, kā mēs tos saucam, ar stīgu instrumentiem rokās. Lūk, no kuriem plūda mūzika. Augšdaļā viņi bija līdzīgi skarbiem, bet skaistiem milžiem, apakšdaļā spēcīgiem angļu zirgiem, kas strādā fermās. Tur bija arī vienrads un vērsts ar cilvēku galvu, un pelikānu, un ērglis, un milzīgs suns. Blakus aslanam stāvēja divi leopārdi. Viens turēja rokās kroni, otrs karogu. Skatoties uz pašu aslanu, bebru un bērni nezināja, kā izturēties un ko sacīt. Tie, kas nav bijuši Nārnijā, reizēm domā, ka nav iespējams būt labam un briesmīgam reizē. Ja arī bērni kādreiz tā domājuši, tad tagad saprat savu kļūdu – Viņa gan mēģināja aplūkot aslanu, bet sajūta, ka nespēja to izdarīt un sāka drebēt. Vienīgais, ko viņa pamanīja, bija zeltainās krēpes un lielās, nopietnās, vērīgās acis. Pieeja pie viņa, čukstēja misters Bebrs. Nē, atčukstēja Pīters. Jūs pirmais. Nē, vispirms jūs, Ādama dēli, pēc tam dzīvnieki, Tikpat klusi atbildēja Misters Bebrs. Sjūzen, joprojām čukstu sacīja Pīters. Varbūt tu? Dāmām priekšroka? Nē, tu esi vecākais, iebilda Sjūzen, jo ilgāk viņi sačukstējās, jo neveiklāk jutās. Beidzot, Pīters saprata, ka viņam jārīkojas pirmajam. Izvilcis zobenu sveicienam un steidzīgi pateicis pārējiem, sakojiet man un saņemiet sev rokās. Viņš piegāja lauvas un sacīja, Mēs esam atnākuši, Aslan. Laipni lūdzam, Pīter, Ādama dēls, aicinoši ierunājās Aslans. Laipni lūdzam, Bebru un Bebrene. Aslana balss bija zema un dobja. Bērni tudaļ nomierinājās. Ap sirdi kļuva mierīgi un priecīgi. Viņi nemaz nejūtās neveikli tā stāvot un klusējot. Bet kur ir ceturtais? vaicāja Aslans. Viņš mēģināja tos nodot un pārgāja baltās ragans pusē aslam, teica misters Bebrs. Tomēr kaut kas lika Pīteram iebilst. Daļēji tā ir mana vaina, Aslan. Es uz brāli sadusmojos, un man šķiet, tas viņu noved uz nepareizā ceļa. Aslans neko neatbildēja, nenosodīja, neataisnoja Pīteru, tikai stāvēja un skatījās viņā ar savām lielajām acīm, un arī pārējiem likās, ka vārdos te nekas nav pasakāms. Lūdzu, Aslan, jautāja Lūsija, vai Edmundu vēl var glābt? Darīsim, ko varēsim, sacīja Aslans, bet tas var būt daudz grūtāk izdarāms, nekā jūs domājat. Un viņš atkal uz brīdi apklusa. Sākumā Lūsija priecājās, cik karalisks izskatījās lauva barks un miermīlīgs reizē, bet tikai tagad meitene ievēroja, ka viņš bija arī skumšs. Lauva pakartīja krēpes un sasita ķepas. Briesmīgas ķepas, nodomāja Lūsija. Labi, ka viņš nagus prot arī ievilkt. Laiks gatavoties svinībām, Aslans sacīja. Dāmas, aizvediet ievas meitas uz teltu un parūpējieties par viņām. Kad meitenes aizgāja, aslans uzlika ķepu Pīteram uz pleca. Nagi nebija izlaista tomēr, cik tā bija smaga, un sacīja, iesim, Ādama dēls, es tev parādīšu tēlumā pili, kurā tu būsi karalis. Pīters ar zobenu rokā sekoja lauvam uz klajumu austrumu malu. Viņu priekšā pavērās pasakains skats. Aiz muguras rietēja saule, un visa ielē bija vakara saules pielieta gan meža, gan kalnu un lejas, gan izvījušies kā skudraba čūska lielās upes lejas daļa. Un pār tam visam tālu, tālu mirgoja jūra. Un debesis riet atblāzmā bija sārtu mākoņu pilns. Tur, kur nārnī tikās ar jūru, pie pašas upes grīves pacēlās neliels uzkalniņš. Uz tā kaut kas laistījās – Tā bija pils, kuras rietumu puses logos iespīdēja saules gaismu, bet Pīteram tā likās kā milzīga, jūras krastā mirdzoša zvaigzne. Tā cilvēka, sacīja Aslans, ir kēras paravēlas četru troņu pils, un vienā no tiem būdams karalis sēdēsi tu. Es to rādu tev, jo tu esi vecākais un būsi vīrs karalis. Pīters atkal neko neteica, Pēkšņi klusumu pārtrauc neparasta skaņa, līdzīga raga skaņai tikai sulīgāk. Tas ir tavas māsas raks, Aslans klusā balsī sacīja Pīteram. Tik klusākā murrāšana, ja par lauvu var teikt murrā. Sākumā Pīters neko nesaprata, bet redzot, ka visi metas un priekš un dzirdot, ka Aslans pamādams ar ķepu iesaucas atpakaļ, lai princis pats sevi izkaro bruņinieku godu, Apjēdza, kas notiek un ko kājas nes skrēja pie telts. Tas bija briesmīgs skats. Najādas un driādas pajuk uz visām pusēm. Lūsija skrēja brālim pretī tik ātri, cik vien ātri kustējās viņas mazās kājiņas, seja bija krīta bālumā. Tad Pīters ieraudzīja Jūzenu, kas drāzās pie koku un ieķērās zarā. Viņai pa pēdām dzinās liels pelēks zvērs. Sākumā Pīters to noturēja par lāci, tad redzēja, ka tas drīzāk līdzinās vilku sunim, lai gan tas bija pārāk liels. Zēns apjēdz, ka tas ir īsts vilks. Izslējies uz pakaļkājām, briesmonis rūgdams, ar priekšķepām bija ieķēries koka stumbrā un atņērdzis zobus. Spalvu uz muguras tam bija saslējusies stāvus. Sjūzena nebija tikus augstāk par otru zaru. Viena kāja viņai karājās tikai pāris sprīžu attālumā no atņirktajiem zobiem. Pīters brīnījās. Kādēļ māsa nerāpjas augstāk vai vismaz stiprāk neieķers koka zaros? Bet tad viņš saprata, ka māsa tūlīt zaudēs samaņu un nokritīs zemē. Pīters nemaz nebija tik drošsirdīgs. Viņam patiesi likās, ka no bailēm kļūs nelabi, bet tam nebija nozīmes. Viņš zināja, kas jādara. Ar paceltu zobenu rokā zēns tūdeļ metās pie briesmoņa. Vilks izvairījās no zobenu cirtiena, kā zibens apsviezdamies riņķī. Acis tam zvēroja. No plašatplastās rīklas izlaudzās naidīgs kauciens. Tas, kas vērs niknumā iekaucās Pīteru, izglāba, jo citādi vilks būtu uzreiz kritis viņam virsū. Vispārējās jau norisinājās tik ātri, ka Pīteram nebija laika pārdomāt. Viņš ietrieca zobenu nezvēram starp priekškājām pašā sirdī. Pāris sekundžu aizritēja kā šausmīgos murgos. Vilks cīnījās ar nāvi, atņirkties zobu acitās pret zēna pieri, un viņam likās, ka visapkārt ir tikai asins un vilka spalvas. Pēc brīža briesmonis jau gulēja beigts, un Pīters izvilka zobenu no vilka ķermeņa, atlieca muguru un noslaucīja no sejas sviedrus. Viņš bija bezgala noguris. Pēc neliela laika sprīža Sjūzen norāpās no koka. Meitene no pārdzīvotā tik tikko turējās kājās un nav ko slēpt. Abi neiztika bez asarām un skūpstiem. Nārnijā nevienam tas nav liekts. Ātrāk, ātrāk, nodārdināja aslana balss. Kentauri, ērgļi, lūk, vēl viens vilks tur, jums aizmugurē. Viņš tikko aizdrāzās atpakaļ, sekojiet tam. Viņš skries pie savas pavēlnieces. Tagad ir jūsu kārta. Atrodiet raganu un atbrīvojiet ceturto Ādama dēlu. Vienā rāvienā pakaviem dunot un spārniem švīkstot, visātrākie no dīvainajiem radījumiem pazuda aizvien vairāk biezējošajā tumsā – Pīters vēl nespēdams atvilkt telpu, pagriezās un ieraudzīja aslanu stāvam turpat līdzās. Tu esi aizmirsis notīrīt zobenu, atgādināja aslans. Tā bija taisnība. Redzot, ka mirdzošais asmens ir notraipīts ar vilku spalvām un osinīm, Pīters nosarka. Viņš pieliecās un zālē notīrīja to sausu un tad nospodrināja pret apģērba malu. Pasniedz to man un nostājies uz ceļiem, Ādama dēls, sacīja Aslans. Pīters paklausīja, un Aslāns pieskārās viņam ar zobenu plakano pusi sacīdams – Piecelies, ser Pīter, vilku nelaime, lai kas ar jums atgadītos, nekad neaizmirstiet notīrīt zobenu.